Inna Allahe la jehdi l'qaume l'kafirin. O vjerovjesniče, prenosi i dostavljaj ono što ti se objavljuje od tvoga uzvišenog gospodara Tebarake o Teala, a ako tako ne učiniš ti nisi u istinu dostavio poslanicu, nisi ljudima prenio ono s čime te Allah dželešanu zadužio. A Allah neće nikada na pravi put nevjernički narod uputiti. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala ko vam kaže da poslanik sallallahu alaihi wasallam nije prenio nešto od risaleta i od poslanice, znajte da je slagao, znajte da je neistinu rekao. Jer da je tako nešto bilo, onda poslanik sallallahu alaihi wasallam prvi bi ovaj ajet koga smo citirali, njega bi prvog sakrio i prikrio. A to je nemoguće bilo. Svi poslanici koje je Allah te barak je o teala poslao su dosljedno i doslovno prenijeli ono čime ih je obavezao uzvišeni gospodar te barak je o teala. Naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je najbolji poslanik, najodabraniji vjerovjesnik, kod Allaha te barak je o teala najpriznatije stvorenje koje je ikada kročilo zemaljskom kuglom. Bolji i od najbližih i od najbliskijih Allahu Tebarake Oteala Meleka. Najbolje stvorenje, znači koje se je pojavilo i koje je kročilo po zemaljskoj površini. Na osnovu njegovih dijela važu se ljudska dijela, a na osnovu njegovih riječi važu se ljudske riječi. Naredio nam je uzvišeni Allah te barak je o da ga slijedimo u velikom i malom. Pa kaže uzvišeni لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Vi u vašem poslaniku imate divan uzor koji očekuju od svoga plemenitog gospodara za vođel obilnu nagradu na sudnjem danu. Ajet koji jasno ukazuje da vjernici najbolji primjer imaju u Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Uzvišeni Allah Azze ođeli je poučio, draga moja braćo i cijenjene sestre, čak i mrtvu prirodu da vole poslanika, alaihi salatu veselam. Sve živo ga je voljelo i sve živo je znalo kader ili kadr poslanika, salallahu, alaihi wasalam. Znalo je njegovu vrijednost koju, koju ima. Bileži imam Buharija u svome sahihu od Džabira, radijallahu anhu, da je rekao, držao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme hutbu i obraćao on nam se obraćao petkom sa hutbe stojao je na jednom panju sa koga je govorio pa je jedna žena ensarika kazala o Allahov poslanice broj ljudi se povećao u Medini i džamija sama sobom postala tjesna a kaže ljudi vole da tebe vide i da čuju tvoj glas pa šta misliš o Allahov poslanice da ti napravimo jedan minber Da ti napravimo jedno uzvišeno mjesto na kome ćeš stajati. Pa su mu napravili mimber sa tri stepenice kako bilježi imam hakim u svome ustadreku. Napravili su mu mimber sa tri stepenice. U ovome hadisu stoji, u ovoj verziji hadisa stoji da je nakon toga ovaj panj sa koga je poslanik sallallahu alaihi vseleme držao svojim ashabima hutbu, plakao i jecao kao što plače malo dijete. Plakao i jecao tako da su ga ashabi čuli čuli su plač, čuli su plač toga panja. Pa je prišao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i zagrlio taj panj svojim rukama, pa je panj ušutao. I rekao je Allahov vjerovjesnik alaihi sallatu vseleme, kaže tako mi Allaha da to nisam učinio, kaže vidjeli bi ga do sudnjega dana kako jeca. Do sudnjega dana bi taj panj jecao i ne bi, znači, zaustavio svoj plač. U jednoj predaji koju je zabilježio ima Ahmed u svom musnedu, stoji da je ovaj panj rikao kao što vo riče od plača. Znači, rikao i plakao gromkim jednim glasom, žaleći za poslanikom sallallahu alaihi wasallame, koji sada hutbu drži i koji se obraća svojim ashabima sa jednog mimbera. U jednoj vjerodostojnoj predaji stoji da je poslanik sallallahu alaihi wasallame rekao ome panju. Obraća se poslanik sallallahu alaihi wasallame i govori sa mrtvom prirodom, mrtva priroda razgovara sa Allahovim vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wasallam. Pa mu rekao, kaže, ako hoćeš, učinit će te Allah Đelešanu da budeš jedno od džennetskih drveća. Ako želiš, Allah će te učiniti da budeš drvo u džennetu. A ako želiš, mi ćemo te pohraniti ili ukopati u jednu zemlju, pa ćeš, kaže, izniknuti i davaćeš, kaže, obilne plodove, pa će ljudi jesti od tvojih plodova i koristit će se muslimani tvojim plodovima. Šta želiš više? Pa je rekao, benil dženne, ne kaže, hoću kaže džennet. Hoću džennet. Pa neka vjernici znaju, inša Allahu Teala, oni koji nisu uspjeli vidjeti taj panj na ovome svijetu, nisu bili ashabi poslanika, sallallahu alaihi vseleme, inša Allahu Teala, ako budu slijedili sunet Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme, širili ga među ljudima, bit će ako Bog da od onih koji će vidjeti taj panj u džennetu. Mi vjerujemo u ovaj hadis kao što vjerujemo u, jedno, u jedan kuranski ajet. Vjerujemo da se to desilo, da je panj plakao, da se poslanik sallallahu sallam obraćao panju i da je razgovarao, razgovarao sa njim. I kaže šehhul islam ibn Kethir u svome dijelu, el bidaje on nihaje da je ovaj da je ovaj hadis mutevatir. Da je hadis ovaj mutevatir. A mutevatir hadis znači da ga prenosi skupina prenosioca u svakoj generaciji da je nemoguće da se oni dogovore na laži i na neistinu. Znači mora se vjerovati. Onaj ko porekne mu tevatir hadis izlazi iz islama. Po konsensusu islamskih učenjaka svih. Kao ajet. Jer je ajet mu tevatir. Pa ko bi porekao ajet ili ko porekao hadis koji mu tevatir liči onome isti je kao onaj koji porekne jedan ajet. A ko porekne jedan ajet nema sumnje da se ne može zvati muslimanom. Kaže El Mubarek ibn Fudale, kaže da je Hasan al Basri govorio, kada bi spomenuo ovaj hadis, kaže Ibad Allah, inne džiza šeđarati jehinnu šeukan li nebiji sallallahu alaihi wasallame, fa entume haku enteštaku li Rasulillah sallallahu alaihi wasallame. Kaže o Allahovi robovi, panj jednog drveta plače i žali za poslanikom sallallahu alejhi ve selleme. Pa o ljudi, kaže, vi ste preči da plačete i da žalite. Što vi niste vidjeli Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Vi ste preči da plačete Jer je Allah Želešanu poslao našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme svim ljudima da ih opomene, a nije ga poslao toj mrtvoj, znači prirodi. No međutim, pored toga, ta mrtva priroda žali za Allahom i vjerovjesnikom, ali i salatu wasalamu. Kako ne bismo žalili za Allahovim poslanikom, salallahu alaihi wasaleme, kada je on kazao u hadisu koga bileži ima muslim u svome sahihu, kaže, poželio sam da vidim svoju braću. Pa su ashabi upitali poslanika, alaihi salatu wasalam, a zar mi, kaže, nismo tvoja braća, Allaho vjerovjesniče? Zar mi nismo tvoja braća? Ko su to tvoje braća? Kaže, ne, kaže, vi ste moji ashabi. Vi ste moji ashabi, moji drugovi a moja su braća, kaže, ljudi koji će doći nakon mene. Poželio bi jedan od njih da me je vidio, pa makar to bilo i po cijenu njegovog imetka i njegovog života. Spreman je da čovjek da dadne, znači, svoj imetak i svoj život i sve svoje što ima samo da vidi Allahovog poslanika, ali i salatu veselam. I zaista bi bio pravi nesretnik onaj ko ne bi dao svoj život za to da vidi Allahovog vjerovjesnika, salallahu alaihi salam, samo da ga vidi, Jer vidite Allahovog poslanika, ali i salatu vesalam, je deređa i stepen koji se ne može nikada nadoknaditi. Nikada, nikada, ničim. Nema tog šehadeta kojim čovjek može dostići stepena sahaba koji je vidio poslanika, ali i salatu vesalam. To je taj suhbet. Zato kada su jedne prilike upitali, kako bideži imam El i u svome dijelu Esunne, kada su upitali mama Ahmeda, kaže, je li bolji Omer ibn Abdulaziz ili je Muavija? Koji je bolji od njih dvojice? Pa kaže u jednoj predaji 500 Omera ibn, ibn Abdulaziza ne, nisu kao jedan Muavija. A u drugom dijelu kaže, kada bi djela svih tabiina na drugom mjestu stvari kaže, kada bi djela, kada bi neko djela svih tabiina prikupio na jedno mjesto i stavio ih na jedan tas vage. A na drugi tas vage kada bi stavio samo jedan pogled Muavin ili jednog ashaba u lice poslanika, sallallahu alejhi sallam, taj bi pogled prevagnuo. Jedan pogled obični. Jer je suhbet i vidjeti Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme djelo sa čim se ne mogu izmjeriti druga djela. I zato je znači ova vrijednost u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže ja bih volio da sam vidio moju braću. A ko su ta braća? Ta su braća koja žele i žale što nisu vidjela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa je spreman jedan od njih da uloži svoj imetak i svoju porodicu i svoj život na kraju da bi vidio samo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kaže Amr ibn Suvejd, bio sam, kaže, jedne prilike u Međlisu sa imamom Šafijom. Sjedili smo, poučavali se kod njega. Pa je rekao imam Šafija, nije nikada ni jednom poslaniku, niti vjerovjesniku, dato ono što je dato našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi od vrlina i od dobrota. Pa je rekao ovaj Amr, a kaže šta je sa onim što je Isa alaihi oživljavao mrtve? Isa alaih sallam življavao mrtve, a poslanik sallallahu sallam to nije činio. Kako odgovoriti na ovo pitanje? Na ovo pitanje mogu odgovoriti samo oni koji su kao imam šafija, niko drugi. Koji su obdareni zdravim razumom i koji poznaju šariatsko pravne argumente da bi se mogli suprostaviti ovakoj šubhi. Isa alaih sallam oživljava mrtve. A poslanik sallallahu alaih sallam nije to činio. Pa kako možemo kazati onda da je dato Allahov vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme ono što nije dato drugim drugim poslanicima. Pa kaže Šafija, kaže mu, kaže pričanje poslanika sallallahu sallam sa onim drvetom je veće od oživljavanja mrtvi. Kako? Taj mrtvi čovjek, on je u osnovi bio živ. On je u osnovi bio živ. I Allah Đelšanu samo dušu mu vrati i Isa alaih sallam ga Allahom voljom oživi. Dok drvo koje je mrtvo u priro, u principu ono je mrtvo i suho, ne može pričati. Ono nije pričalo ni kada je bilo, kada je raslo, pa je progovorilo. Pa je tako, ovdje muđiza poslanika, sallallahu alaihi sallam, veća od muđize Isa, alaihi sallam. Jer u svojoj osnovi, u svojoj porijeklu, drvo nikako ne priča, pa je progovorilo. A živ čovjek koga je oživio Isa, alaihi sallam, je, znači, bio živ, pa ga je ponovo oživio samo nakon njegove, nakon njegove smrti. Bileži ima Mahmed u svome musnadu i Abdu ibn Humeid, od Džabira radijallahu anhu da je rekao, Jedne smo se prilike vratili sa puta sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi vseleme, pa smo došli do jednog vrta u kome je se nalazila jedna kamila, jedna deva. Kada je vidjela ta deva poslanika, sallallahu alaihi vseleme, počela je plakati. Počeli su joj, kaže suze litin iz lice. Pa je prišla poslaniku, sallallahu alaihi vseleme, pa je zavezao i vratio je ponovo njenom vlasniku. I rekao, Nema ništa što je između nebesa i zemlje, a da ne zna da sam ja Allahov poslanik. Sve zna da sam ja Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallame, osim nepokornih džina i ljudi. Samo oni ne priznaju to moje poslanstvo. A svi drugi priznaju. Živa i mrtva, živa i mrtva priroda. Zato nije čudno da nađemo, braćo, jedan panj, jedan trup, da plače kada ga napusti Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme. I ovaj hadis Kamile je također vjerodostojan kako kaže Ibn Kesir u dijelu El Bidaje on Nihaje. Kaže Abdullah ibn Džafar radijallahu anhu ušao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike u jedan medinski vrt pa je vidio jednu devu koja kada je ugledala poslanika sallallahu alejhi ve selleme zaplakala je i prišla mu. Pa je upitao Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko je vlasnik ove deve? Ko je vlasnik ove deve? Pa su kazali, jedan dječak Ensarija, on je njen vlasnik. Pa ga je pozvao, poslanik sallallahu sallam pa mu kazao, Efela te teqi Allah fi hadihil behime, eleti meleke ka Allahu i jaha, fe innehu šeka ilaije enneke tuđi'uhu o tud ibuhu. Kaže, zar se ne bojiš Allaha Đelešanuhu zbog ove životinje koju ti je dao, koju ti je podario. Ova se Kamila kaže, meni žali da je ti neredovno hraniš, da je znači patiš glađu i da je prisiljavaš i da je prisiljavaš na teške poslove. Pogledajte, daga moja braćo, kako je i ta životinska i životinski taj svijet kako je tražio utočište kod poslanika, alaihi salatu veselamu. Sve ga je voljelo. To je samo potvrda riječi Allaha te bareke o Teala koji kaže arsalnake illa rahmetan lil alamin." A mi te nismo poslali osim kao milost lil alamin svim svjetovima. I ljudskim, i džinskim, i životinskim. Mrtva i nemrtva priroda i sve drugo. Osjetilo je ljubav i milost poslanika sallallahu alaihi ve bezar. Sa dobrim lancem prenosilaca, kako kaže Ibnul Munzir i šejh Albani i drugi da su neke ensarije došle kod poslanika alaihi salatu veselam i kazale o Allaho poslaniće kaže imamo devu imamo devu kaže kojoj niko ne može prići ne da se znači staviti u opremu pa da radi a kaže naše se zemljište počelo sušiti i naše palme moramo to navodnjavati, zalijevati pa je Allaho poslanik alaihi salatu veselam došao kod te deve pa su kazali nemoj kaže ulaziti kod nje Kaže fe innehu aspaha mislel kelbil kelib. Kaže postala je ta deva kao pobjesneli pas. Ne da sebi prići. Ne može, kaže, niko prići. Pa kada je poslanik, ovo je, se aleje minhu besun. Kaže, ne smeta i ne bojite se vi za mene. Ne bojite se vi za mene. Pa kada je ušao kod te deve, kada ga je vidjela deva, kada je vidjela poslanika, sallallahu alejhi ve selleme pala je na seđdu pala poslaniku sallallahu alejhi ve na seždu. I svi ovi hadisi koji govore o poslaniku sallallahu alejhi ve i devi i panju koga smo spomnjali su mutevatir kako kaže kako kaže Ibn Kesir. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve nakon toga prišao toj devi zavezao je i ponovo je vratio da radi. Pa su kazali ashabi o Allahov poslaniče deva tebi čini seždu. Pa mi smo kaže preči da tebi padnemo na seždu. Zbog čega i mi da ti ne pademo na seždu? Pa je kazao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme da sam nekome naredio da učini seždu nekome, onda bih naredio da žena učini seždu svome mužu zbog veličine prava koju ima nad njom. Ali nije poslanik ali se sam dozvolio da njemu neko učini seždu, niti žena mužu, niti bilo ko od stvorenja kome čini seždu. Sežda se jedino čini uzvišenom Allahu Tebarake o Teala. Ta Bileže ima muslim u svome sahihu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao ja znam, kaže, jedan kamen koji je u Meki koji me je selamio prije moga poslanstva. Kada bih god prošao i pošao pored tog kamena, taj bi kamen meni nazvao selam. Kazao bi, assalamu alejke ja Rasulallah. Svaki put bi mu nazvao, svaki put bi mu nazvao selam. U jednoj se predaj kaže Esma'ahu bi uzuni. Čujem ga, kaže, na uho svojega, čujem kako mi selam naziva. Znači, nije to bila, nije to bio nikakav san ili nekakva simbolika, već je to bila stvarnost da kamen progovori da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nazove selam. I govor ovoga kamena i njegov selam je veća muđiza nego oživljavanje Isa alejhi selam mrtvih. I bileži imam muslim opet od Enesa ibn Malika radijallahu anhu imam tirmizi u svome sunenu da je kazao kaže kada je ušao poslanik sallallahu alaihi wasallame u Medinu, cijela Medina se osvjetlila. Kaže u Medini se osjećalo jedno svjetlo, posebno svjetlo koje nije bilo prije toga. Dolaskom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallame i čineći hijdre i čineći jeli, uh, e, hijdru iz Mekke u Medinu kaže u Medini se pojavilo svjetlo koje do tada nikada nije bilo. A kaže, tako mi je Allaha, kada je umro poslanik, sallallahu alejhi ve selleme kaže, Medinom je, kaže, bio, u Medini je bio mrak. Nestalo je onoga svjetla koje je bilo u Medini dok je bio poslanik, alejhi salatu sallatu I to su svi ashabi, i to su svi ashabi primijetili. Jedne prilike, jedna židovkinja je ispekla ovčetinu i dala poslaniku, sallallahu alaihi sallam, prednju plečku da jede. I znala je da Allah, da Allahov poslanik, alaihi sallatu wasallam, voli plečku. Znala je to, pa je napravila, znači, to pečenje i pomiješala otrova u meso. I dala Allahov poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ugostila ga da jede. Pa prije nego što će početi Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme jesti, Ta plečka je progovorila i kazala Allahom poslaniku da ne jede to, da je to plečka koja je zatrovana, u kojoj ima otrova. Plečka progovorila i to je veći dokaz nego što je Isa a.s. oživljavao mrtve. Jer plečka ovca u svojoj prirodi i u svojoj, u svo, za vrijeme svoga života ne govori, ali je ipak progovorila. I sve je to, draga moja braćo, iz ljubavi prema poslaniku sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Zato su ashabi, ta najbolja generacija najviše su voljeli i priznavali poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Voljeli ga više od samih sebe. Bileži imam Buharija da je Omer radijallahu ta'ala anhu jednog dana rekao O Allahov poslanice, ja te kaže volim više od svega na Dunjaluku, osim od samoga sebe. Jedino sam sam sebi preći, a volim te više od svega drugoga. Pa je kazao poslanik alaihi salatu ve ne o Omere, ne o Omere dok ti ne budem ja draži od tebe samoga. Pa je kazao Omer radijallahu anhu čuši te riječi, iz toga momenta kaže, o Allahu poslaniće, tako mi Allaha, ti si mi draži od mene samoga. Kaže mu onda Allahov vjerovjesnik, ale i salatu veselam, al ane ja Omer, e jeste sada o Omere, sada si ti svoj ima. Jer čovjek koji bi volio sebe, ili svoje dijete, ili svoju majku, ili svoga oca, više od poslanika, sallallahu alaihi sallam, imao bi, imao bi krnjav krnjav iman. Bileže Buharija i Muslim od Anasa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao, kaže poslanik alaihi salatu wasalam, La yu'minu ahadukum hatta akuna ehabbe ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ne vjeruje niko od vas istinskim i pravim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog oca i od njegovog djeteta i od svih ljudi. Otac i djete to je ono što se najviše voli. I od svih ljudi, svih drugih ljudi. Ako bude neko draži, onda nema la ju'minu, znači ovdje nema potpunog i pravog imana. Nema potpunog i pravog imana, njegov iman, njegov iman je krnjav. Bideži imam Buharija opet od Enesa ibn Malika, da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i rekao mu, kada će sudnji dan o Allahov poslaniće? Pa je poslanik sallallahu alaihi wasallam upitao, šta si ti to pripremio za sudnji dan? Šta si ti to pripremio? U istinu ljude ne treba da zanima kada će nastupiti sudnji dan. Treba da se priprema za sudnji dan. Pa kaže šta si ti to pripremio za sudnji dan? Postavlja mu poslanik sallallahu sallam i poučava ga šta da pita i kako da pita. I o čemu da povede računa. Ako će sudnji dan sutradan nastupiti, ako nisi za njega ništa pripremio, ništa ti ne koristi što, što znaš. A ako si za njega pripremio, za diopskrbu, kada god da nastupi, ti si spreman, inša Allahu Teala, da Allahovom milošću položiš svoj račun. Pa kaže, šta si ti pripremio? Kaže, nisam ništa, o Allahov poslaniće, osim to što volim Allaha Đelešanu i poslanika. Pa je kazao poslanik, sallallahu sallam, ti ćeš na sudnjem danu, odnosno u džennetu, biti sa onim koga voliš. Bićeš u džennetu sa onim koga voliš. To jeste, bićeš, bićeš sa poslanikom, sallallahu sallam, i njegovim, i njegovim ashabima. U jednoj se predaji navodi da je rekao, kaže, ja nisam, kaže, pripremio Allahov poslaniće, nemam ni puno namaza, ni puno posta, ni puno zekijata, ni puno sadake, ali tako mi Allaha, kaže, volim Allaha i poslanika. Pa je kazao poslanik, sallallahu alaihi sallame, čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Kaže Enes Ibn Malik, kad je čuo ove riječi, kaže, tako mi Allaha, kaže, nisam se ničemu nakon toga više obradovao. Kaže, a ja volim poslanika sallallahu alaihi sallame i volim Ebu Bekra i volim Omera. I molim Allaha Želešanu, kaže, da budem u dženetu sa poslanikom alaihi sallatu veselam, Ebu Bekrom i Omerom, iako moja dijela nisu dostigla njihova dijela. Iako ja ne činim ono što su oni činili. Ko može činiti ono što Ebu Bekr činio? Na sabahu Ebu Bekru radio skupinu dijela. Obišao bolesnika, klanjao dženazu, dao sadaku i tako dalje. Prije sabah namaza poslanik sallallahu alaihi sallam pita, ko je to sve uradio? Kaže, ja. Kaže Allahov vjerovjesnik, ali i salatu veselam, neće se spojiti kod čovjeka, a da ga Allah žao neće uvijestu džennet. Prije sabaha da se toliko dijela, toliko dijela uradi. Ne možemo dostići njihova dijela, ali možemo raditi koliko možemo i truditi se sve od sebe uložiti i onda očekivati da budemo od onih što kaže poslanik sallallahu sallame, čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Biće u džennetu sa onim koga voli. Kaže Safvan ibn Kudame Došao sam kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i pružio svoju ruku, hoću da mu dam prisegu. Pa kada je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam pružio svoju ruku, kaže počeo sam ga ljubiti. Počeo sam ga kaže ljubiti u ruku. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme šta ti je o Safone? Šta ti je zbog čega ljubiš moju ruku? Kaže volim te o Allahov poslanice. Tako mi Allah ja te volim. Pa je rekao Allahov poslanik alejhi salatu ve selam čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. I bileži imam tabarani u muadžemul eusatu sa lancem prenosilaca koji ima mahanu. Kaže, Ibn, rekao je Ibnu Abbas, došao je čovjek kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i rekao mu, o Allahov poslaniće, ja se, kaže, ne mogu strpiti u svojoj kući da te ne vidim. Ne mogu se strpiti u svojoj kući da te ne vidim, pa kaže, dođem u džamiju očekujući da ću te vidjeti. No međutim, kaže, kada se sjetim da ćeš ti umrijeti i da ću ja umrijeti, I kada se sjetim da ćeš ti biti u najvećim firdeusima dženneta, to su znači najbolji stepeni dženneta, a ja i ako budem od stanovnika dženneta, ako uspijem zaraditi džennet, kaže ja ću biti negdje na nižim stepenima, pa te opet neću vidjeti. Pa opet nisam uspio onim pravim uspjehom. Nisam, znači, zaradio ono najbolje što sam mogao zaraditi. Pa je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallame, zar ne znaš da je uzvišeni Allah, te barake wa ta'ala, kazao, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Zar ne znaš da je Allah Đelešanu rekao oni koji se budu pokoravali Allahu Đelešanu i poslaniku oni će biti sa onima kojima je Allah Đelešanu svoju milost ukazao od vjerovjesnika, iskrenih, dobrih i šehida, a divni su oni društvo. Navodi se u jednoj predaji da je ovaj događaj bio povod objave, povod objave citiranog ajeta. No međutim, kažemo u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima, ima Mahana. Kaže Urva ibn Mes'ud, kaže nisam vidio nikoga Urva ibn Mes'ud koji je bio mušrik, Nisam, kaže, nikada vidio nekoga da voli nekoga od ljudi kao što ashabi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme vole njega. Kaže to nikada nisam vidio. Kaže tako mi Allah ni Kisru ni Kajsera, njihovi sledbenici koji su ih obožavali, kaže ne vole ih tako. Nisam kaže nikada vidio da neko voli nekoga od ljudi kao što ashabi vole poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kaže ne može jedan od njih da pogleda u njegovo lice. Nema snage da pogleda, kaže, u njegovo lice. ويعتد للموقف الفاصل والحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل koliko poštuju i cijene poslanika ali i sallatu vesselam u lice mu ne mogu pogledati a kaže kada bi sa njim pričali onda bi pričali tihim glasom ne bi svoje glasove dizali ne bi svoje glasove dizali iznad glasa poslanika ali i sallatu vesselam bileže imam Buharija u svome sahihu da su se jedne prilike preriječili Ebu Bekr i Omer nisu se mogli dogovoriti pa je kazao jedan od njih ti želiš, kaže, samo da se suprostaviš mome mišljenju i da mi oponiraš. Pa je kazao, ne želim, pa su počeli se prepirati, pa je Omer radi Allah anhu malo dignuo svoj glas. Pa je Allah Đelešanu objavio, Ja ejuhel ledine amenu, la tarfao asvatekum feuka sautin nebi. O vjernici, nemojte dizati svoje glasove iznad glasa poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Allah Đelešanu objavio taj ajet zbog Omera radi Allah anhu koji je digao svoj glas. Kaže se nakon toga u ovoj predaji da Omer, radijallahu anhu, kada bi nešto govorio, da je uvijek Ebu Bekr morao pitati šta si to rekao da bi prenio poslaniku, ali i salatu wasalam. Uvijek poslanik, sallallahu alaihi salam, je pitao bi Ebu Bekra šta to kaže Omer, ne čujem ga. Nikada više nakon toga Omer, radijallahu anhu, nije digao svoj glas da bi čuo, znači da bi Allahov poslanik, sallallahu alaihi salam, čuo njegov glas. Čak ni to. Iako mu je to bilo dozvoljeno, i obaveza kad se obraća poslaniku alejhi salatu selam da govori onako kako će kako će ga čuti poslanik alejhi salatu selam ali nije to činio već bi obraćao se jednim tihim i blagim glasom da to ne bi opšte bilo razumljivo i kaže dalje Urwa ibn Mas'ud kada bi poslanik ili kada bi Muhammed pogledao na desno, negdje kaže svi bi pogledali na desno, na onu stranu koju on gleda. Kada bi pogledao na lijevo, slučajno nešto poslanik, ali se to sam pogledao na lijevo, svi bi odmah svoje poglede upreli na lijevu stranu. A kaže kada bi pljunuo, a kada bi pljunuo kaže, ne bi kaže nikada njegova pljuvačka mogla da padne na zemlju, nego bi hvatali tu pljuvačku i mazali je po svome tijelu. Jer je pljuvačka poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, mubarek. I to se zove eteberruk. Eteberruk, to je traženje blagoslova preko poslanika sallallahu alejhi ve selleme nešto od njegove bilo da se radi o njegovoj odjeći, njegovom tijelu i tako dalje. I o tome ćemo uz Allahovu pomoć posebno govoriti u ovoj našoj seriji predavanja o teberuku. Da li je dozvoljeno te, taj teberuk, kakve vrste teberuka su dozvoljene i čime se može teberuk činiti i vidjet ćemo kako su to ashabi radili. I to je jedno bitno akaidsko, akaidsko pitanje. Bileže imam muslim u svome sahihu od Ibnu Šumase El Mehrija kaže Došli smo kod Amra Ibnu Asa dok je bio na smrtnoj posteli. Pa se kaže okrenuo prema zidu i dugo plakao. Okrenuo se Amr Ibnu As prema zidu i dugo bi plakao. Pa mu je došao njegov sin i rekao mu Babo moj, ti znaš šta je tebi poslanik sallallahu alejhi ve selleme obećao dobra i od hajrata. Bio si uz njega, pomagao islam i vjeru. Pa zbog čega plačeš? Kaže, plačem jer sam, kaže, želio, želio sam jedno vrijeme da ubijem Allahovog poslanika, sallallahu alaihi vseleme. Nije mi, kaže, bilo mrže osobe od njega. Želio sam ga ubiti. Kaže i da sam umro, u takvom stanju bio bi stanovnik džehennema. Nikada iz džehennema ne bi izišao. Potom ga je Allah, te barak je otala, počastio islamom. Amra ibn Las. Kaže, pa sam došao kod poslanika, sallallahu alaihi vseleme, i kaže, pružio mu svoju ruku da mu dam prisegu. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alaihi vseleme, ispružio svoju ruku, kaže, ja sam svoju povukao. Skupio sam svoju ruku i kazao, o Allaho poslaniče, kaže, ja imam uvjet. Imam uvjet, ja ću tebi dati prisegu, ali pod jednim uvjetom. Pa kaže, koji je to uvjet? Pogledajte, draga moja braća. Kako poslanik, sallallahu a.s.v. ophodi se sa ashabima? Ko ima pravo da uvjetuje? Ti trebaš biti sretan što možeš biti pripadnik Islama i što možeš slediti poslanika, sallallahu a.s.v. Kakve uvjete ti postavljaš? No, međutim, kaže, Ja, kaže, imam uvjet. Koji je to uvjet, kaže, da mi Allah Đeršanu oprosti ono što je bilo prije Islama. Da mi Allah Đeršanu oprosti ono što sam ja htio da učinim. Pa je poslanik, ali i salatu veselam, kazao, o Amr, zar ne znaš da Allah Đeršanu, kaže, briše Islamom ono što je bilo prije Islama. Islam briše ono što je prije Islama. Islam briše ono što je prije Islama i hijđra briše ono što je prije hijdre i hađ briše ono što je također prije hađa kako se navodi u vjerodostojnim hadisima. Pa kaže Amr ibn Las, potom sam gledao u poslanika sallallahu alaihi wasallam i kaže nisam se mogao zasititi, nisam mogao zasititi svoje oči gledajući u njegovo lice alaihi salatu wasallam. Toliko sam, kaže, gledao u njega, ali se ne mogu jednostavno, ne mogu se jednostavno zasititi. Zašto, draga moja braćo, zašto govorimo o ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi sallam, i zašto smo ovo spomenuli? Znajte da čovjek koji voli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme da će mu se oni pokoriti. Prva stvar on će mu se pokoriti. Potom će biti na istikametu, istrajaće u svojoj vjeri. Potom će se poučavati njegovom sunnetu. Potom će praktikovati taj sunnet, potom će ga širiti i tako dalje. Skupina jedna dobrota koje se vraćaju čovjeku koji zavoli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kako kaže uzvišeni, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم reci o Muhammede preneci svome umetu Ako Allaha volite, o muslimani, ako Allaha volite, mene slijedite. Braćo, ovo vam je kuranska vaga. Kuranska vaga i kuranski mizan koji važe ljudska djela. I ljudski iman. Reci o Muhammede, ako vi Allaha volite, mene slijedite, onda će vas Allah voljeti. A neće vas Allah voljeti ako budete slijedili bilo koga drugog do mimo poslanika, alihi salatu wasalam. Zato, obaveza je svakom muslimanu, kada čuje da je nešto od sunneta, da se pokori tome, bez razmišljanja. Jedino je sunnet I jedino su riječi poslanika sallallahu alejhi ve te koje su neprikosnovene. Mora se čovjek pokoriti i mora se povinovati i mora biti zadovoljen sa poslanikom sallallahu alaihi wasallam odredbom. Bilo da se radi o velikom ili malom. Nikada se ne smije suprostaviti toj odredbi. Dok riječi ljudi mogu biti one koje će se prihvatiti ili ne prihvatiti. Zato imam šafija kaže, kada vidite mene, da sam rekao suprotno hadisu poslanika sallallahu alaihi wasallam, znajte da je moja pamet otišla. Naravno, kada znam taj hadis, znam suprotno, Znam da je to hadis i govorim suprotno, kaže, znajte da nema više razuma. Da sam izgubio, da sam izgubio svoj razvena. Bilala ibn Rabaha, dok je Bilal radijallahu anhu bio na smrtnoj posteli ili dok je bio u bolesti, pa je kazala Wa hazna wa karba O tugo moja, o muko moja. Gubeći, znači svoga muža Bilala ibn Rabaha. Muezina poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao o njoj kaže kuli wa farha gadan nalqa la hibata muhammeden wa sahbe reci kaže o srećo moja o srećo moja i radosti moja sutra ću ja sresti poslanika sallallahu alejhi ve selleme i ashabe vidimo koliko su draga moja braća koliko su ashabi jedva čekali da i oni odu sa ovoga svijeta da se sretnu sa poslanikom alaihi salatu wasalamu I zato je govorio Ejub Esehtijani, jedan poznati islamski učenjak i muhaddis, ko kaže zavoli ashabe i bude hvalio ashabe, voli znači Allahove, voli ashabe Allahov poslanika sallallahu ve alaihi i o njima pohvalno i lijepo govori, takav je, kaže, čist od nifaka. Takav nije, kaže, sigurno munafik. Nema u sebi nifaka. A Abdurrahman el-Mehdi, najbolje dijelo koje sam ikada učinio i za koje očekujem najveću nagradu kod uzvišenog Allaha te barake o teala, kaže jeste to što volim ashave poslanika sallallahu alaihi sallam. Jer onaj ko voli ashave, braće, voli i poslanika, ali i salatu veselam. Voli njih zbog toga što su pomagli Allahovog poslanika. A onaj ko voli ashave i ko voli poslanika, ali i salatu veselam, nema sumnje da će biti u njihovom društvu ako bude činio ili ako bude činio nešto od onoga što su oni, što su oni činili. Zato je Enes ibn Malik govorio, nema, kaže, ni jedne večeri, a da ja u snu ne vidim poslanika, sallallahu alaihi sallam. Svako večer, svako večer sanjavam Allahovog poslanika, alaihi sallatu wasalam. I navodi se od imama jutije da, da je prenio od imama Malika, da je svako večer vidio poslanika, sallallahu alaihi sallam, u snu. Svako večer. Kaže, nema nijedne večeri da ne vidim poslanika, ale i salatu veselam u snu. Enes ibn Malik, koji ga je braća služio deset godina. Deset godina je bio uz poslanika, ale i salatu veselam, služio ga i kaže, nikada mi nije Allahov poslanik, ale i salatu veselam, kazao, zbog čega si učinio ovako, a nisi učinio ovako. Zbog čega si učinio to, a nisi učinio to? Kada bi neka od žena Allahovog poslanika, ali i salatu veselam, kazala nešto, kazao bi, ne dirajte ga i pustite ga. Navodi šeho Islam ibn Tejmije, da je Enes ibn Malik bio uvijek uz poslanika, ali i salatu salam. Nikada se nije razdvajao od njega. Čak kaže, kada bi išao na hađ, Enes ibn Malik bi, kaže, bio ispod deve. I prolazi je između nogu deve, kada bi deva hodala, kaže tako da se njegova pljuvačka, odnosno pljuvačka od deve, jeli, njena pljuvačka, slijevala na leđa Enesa radijallahu anhu. Uvijek, uvijek je bio i pratio poslanika, ali i salatu salam. Šta mislite, draga moja braćo, da židovi ili kršćani imaju jednog čovjeka koji je služio Musa, ali, Musa, ali salam, godinu dana. Da židovi imaju ime tog čovjeka. Ili kršćani da imaju ime čovjeka koji je samo mjesec dana bio uz Isa, ali i salam, neprestavno. Ne bi mogao proći ulicama njihovim od kipova tih ljudi. Klesali bi ga. A mi imamo čovjeka koji je deset godina služio poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Deset godina. E to je, braćo, bila generacija koju je Allah Đališanu dao ono što nije dao nikome nakon njih. Zbog dijela koja su činili. Zbog njihove iskrene ljubavi prema poslaniku, sallallahu alaihi sallame, zbog njihovog iskrenog praktikovanja ove vjere. To je njima dao. Šarijetsku islamsku državu za 20, nepunu četvrtinu stoljeća zavladati istokom i zapadom. Kod nas, da bi se u naše vrijeme najsitnija reforma desila, promjena, sitnica, jedan, jedna možda treba taj vremenski period. Treba četvrt stoljeća da se nešto uradi. A Allah te barake u je toj generaciji, odabranoj generaciji dao najveću i najpravedniju državu koja je bila ikada na kugli, na kugli zemaljskoj. Zato, draga moja braćo, obaveza je svima nama da uz našu ljubav koju moramo ispoljavati prema Allahu te barake u poslaniku sallallahu sallam, njegovim ashabima, našim učenjacima, da isto tako praktikujemo sunnet Allahovog vjerovjesnika, jer je on garant i zalog našeg opstanka i našeg prosperiteta u ovim današnjim teškim vremenima kroz koja prolaze, kroz koja prolaze muslimani na cijeloj zemaljskoj kugli. Molim uzvišenog Allaha te Tebarake o Teala da nas pouči našoj vjeri, da nas učini od iskrenih sljedbenika sunneta poslanika sallallahu alaihi oni koji ga znaju i rade po njemu, da ga prenosimo i širimo i da nas spoji u dženetu sa njim alaihi salatu wasalam, a u našim narednim predavanjima uz Allahu Tebarake o Teala pomoć mi ćemo nastaviti govoriti o istoj temi. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا حاربنا بالحزن رقاق إذا ما الدجى زارنا غمرنا محاريبنا بالحزن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن وجند شداد إذا رامنا لبأس رأى أسدنا لا تهن هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل هو الحق يحشد أجناده ويعتد للموقف الفاصل فصف الجحافل آساده ودكوا به دولة الباطل فصفوا الجحافل آسانه ودكوا به دولة الباطل أخ الكفر إما تبعت الهدى فأصبحت في